Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi hakka hamdi. Ve salatu ve selamu ala hayra hamdihi. Seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi ahireti İslam'ın Bana İslam 21. E, haftada İslami mesaj diye bir konferans teklif edildi teşekkür ediyorum e, bütün ilgililere beni davet ettikleri için. Ben önce e, ismi düzeltmek istiyorum. Bu edebi bir isim. Yani 21. asırda İslam'ın mesajı yerine Müslümanlara 21. asırda ne yapacaklarına dair inanın bilgiler anlatmak, söylemek durumundayım. He just started with the peace by praising Bir and he uh, to live in the 21st century. But actually, he said that the title should be like this, and the title he said of the Muslim in the 21st century should be the duties of the Muslim in the 21st century. 21. asra az bir zaman kaldı. Ee, tabii onun üzerinde konuşmak şimdiden bizim için güzel bir şey because that we are belonging to the 21st century, that's why it's difficult to talk about 21st, 20, on the 21st century now. Biz Müslümanlar için e, zaman çok kıymetlidir. Bizim Türkçe'de bir atasözümüz vardır, e, vakit nasiptir derler ve e, ömrün aziz olduğu, efendim, ve bir sermaye olduğu daima söylenir. He says, in, in our uh, Islamic point of view, the time is very important for us. That is why in Turkish there's a statement saying that time is gift and the, the time is time for us. That is why in, in the, from the Islamic point of view, time is extremely important. And, <laughs> I'm sorry, what it time is money, you see. That was from the... Yeah, in, this time is extremely important. The energy sermayesi ve Then our, our life and the, the that is why we shouldn't use it in vain. 21. asırda bizim sermayemiz. That is why we say Uh, from that point of view, 21st century is our uh, property. Dünya bizim için. Alemdir. Biz burada güzel şeyler yaparak Allah'ın rızasını kazanmaya çalışıyoruz. Yani he says that the, this earth is part-time. We just enjoy in, in this life. But our basic aim is to, to get the pleasure of Allah e, buradaki bulunuşumuzun sebebini Kur'an-ı Kerim e, ayet-i kerimde şöyle izah ediyor. Niyeti ve çok özgüsü ahsene amela. Hangimiz daha güzel işler yapacak bunu insanlıkta için söyleyerek. Yeah, he said one of the reasons why we are here is just to uh, propagate the message of Allah to others. That is why But he says Allah in Quran uh, orders us that we created all the human beings, you see, to, to do good things, good things in this world. And he says, this life is an examination and the the, the uh, life after. Bizim zamana bakışımızda üç e, durum vardır. He says, uh, there are three fundamental uh, principles in, in looking at the time, in terms of Islamic point of view, geçen e, vakte maziye efendim, e, muhasebe gözünde bakarız. Yani hesabını yaparız, değerlendirmesini yaparız. And he says that yeah, we can look at the past, examine what we did in the past, and then using our, our, our, our past experience Hz. Ömer radıyallahu anh buyurdu ki Hâsibu enfutekum kabla entuhâsibu Yani Allah sizi ahirette hesabı kesmeden önce siz burada kendinizi muhasebenizi yapın. Yani mazisinin muhasebesini yaparız. But he says that the Ömer bin Hattab radıyallahu anh <clears throat> ordered that before he having examined by the Allah in the hereafter, we examine ourselves, we put ourselves to the question in this world. Mazide eğer günah işlemişsek, bu hesabın sonunda günah işlemişsek elde etmemiz lazım. If we have committed sin in the past, we have to repent from it. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki Akbilu siz tevbeti kableriniz. Tevbeyi ölmeden evvel, ölüm geri vermeden önce, sizi amin yakalamadan önce sabit yapın. Bunu da <coughs> e, in, up, uh, one of the hadith, Prophet sallallahu aleyhi ve sellem peace be upon has said that before you turn, please do uh, your uh, repentance in this world because of your uh, sin muhacirde güzel şeyler yaptıksak Allah'a şükrederiz, Allah'ın kabul etmesini dileriz, güzel dileriz. So instead of things that we did in the past, if we did good things in the, in the past, we just thank Allah because of the, because He provided us with a, uh, with a good thing, good deed. İstikbar yani e, gelecek zaman içinde e, iyi niyet taşırız. E, çünkü hadisleri var. İnnemel amalı dünyat yani yapılan işler niyetlerine göre sevap kazanır, değer kazanır ve e, niyetül müminin hayrın min ameli de müminin niyeti icraatından daha kıymetlidir, daha büyüktür, daha sevaplıdır. Biz bilseydik Prophet sallallahu aleyhi ve sellem one of the hadith says that you see our deeds in this world is according to our intention. It will spoil our intention and uh, it will lead to, bad things. Uh, in, in, order to, to do good things in the future, our pure intention is very important. Yani ma maziye, tövbe veya şükret ya da istikbale de iyi niyetle bakıyoruz. İyi şeyler kuruyoruz. But from that point of view, there comes a conclusion that we are looking at the past, you see, it, the COVID-19 in the past, three reasons from peace. And if he did good things in the past, we thank Allah. But that is why it amounts to uh, pure intention in the future. That's why we are looking uh, at the future with a, uh, with a good intention. Eğer istikbala iyi bir niyetimizi takip ettiremezsek bile Allah bize cevap verir. İyi niyetimizden dolayı. So see, it will carry our good intention for the future. But if we do not carry out it in a good sense, for that reason, Allah will also uh, will also praise us for our pure intentions. Onun için istikbale ait güzel niyetler kurmalı, iyi planlar yapmalıyız. That is why we as Muslims should uh, aim good, pure intention for the future. Şimdi bu görüşe göre e, bu Müslümanların e, şimdiye kadarki durumunu kısaca göz önünde bulunduralım ve istihbara neler yapmamız gerektiğini anlat, e, söyledim. Having made a brief introduction to this disease and the, uh, from now on, after looking at the condition of the, uh, the Muslims in the all over the world, we are going to look at the, the condition of Muslims in the future. Rusya'nın yıkılmasına kadar e, Rusya'nın sahip olduğu bir blok vardı ve bu, bu blokun karşısında bir başka blok vardı. Batı blokuyla Doğu bloğu deniliyordu. Kapitalist blokla efendim, e, komünist blok deniliyordu. İki büyüklük buydu dünya üzerinde. Bir de bunlara uymayan bir blok vardı. Under the clouds of the Russian Empire, there were two important blocks on the field. One of was called communism, the other was called capitalism. But there is also another another unknown third uh, block uh, that uh, we, we, do not know. And uh, after the, the collapse of the, uh, the Russian Empire, there was only the, uh, the capitalist block on the, in the war. So, İngiliz Doğu vardı, bir Batı bloku vardı. Efendim, çünkü e, Rusya'nın e, şey yapmasından sonra, rekabeti, Amerika'yla rekabeti bırakmasından sonra efendim e, şey değişti. E, Doğu ile Batı yerden Kuzey ve Güney bu bir e, cephe değişmesi oldu. Bir söz Before, there were two, two wars, the, the East and the West. After the collapse of the Russian Empire, the, the scene of the death of shepherd had changed the, from the from the and north and the and the south. So the, the, the conflict of the interest between Russia and America has always became the case. It Amerika eskiden kendisine Rusya'yı düşman alıyordu ve ona karşı çalışıyordu. Şimdi Rusya ile anlaştı. Hepsi bir e, belli bir sürgünün kuzeyinde e, bir e, şey, e, gayrimüslim blok e, onun gününde İslami kuşak var dünyada. Ceylan başlayan, Cezayir'den başlayan, Endonezya'ya kadar giden. Kızı Güney Kurak kutuplaşmasına dönüyor. After the collapse of the Russian Empire, the conflict between Russia and the America dissolved. So, uh, in that sense, America and the Russia agreed on the same blow, and the, they became on the, the on the north of the, the war, and the Again, that that law and the, uh, the non believers law, the Muslim community, the range from uh, Algeria, the Sudan, and the Egypt, but uh, has come out. Eskiden e, Amerika'nın karşısında, basının karşısında bir Moskova vardı düşman şehir olarak. Şimdi e, Amerika, İngiltere ve efendim Moskova hepsi hepsinin karşısında düşman olarak Mekke var. This, idea lies on the fact that before the, the, there was a conflict between Russia and the, the America, after the Russian collapse, the, the weapon, the weapon turned back to the Russian So America, instead of the turning face to the, to the north, or to turn their faces, the, the, to the Muslim countries, including France, Germany and England. Sadece, sadece Amerika, Avrupa'nın da genel durumu, gördüğünüz yanında genel durumu karşılarında İslam'ı bir blok olarak, düşman olarak onları anlatıyorlar ama karşılarına İslam'ı alıyorlar. İktisat olmayı Amerika who took uh, positions against America, but also uh, Europe as a, as a general strategy took uh, to make a attempt against the Muslim countries. Ve şimdi artık onların karşısında Moskova değil, Mekke. Now, uh, there is no motto the, the, the, against them. Now, there is Mekke. Böyle bir tansiyon olacak. Şimdi Tamam. Dünya mühendisliği olarak Amerika, efendim, ve Avrupa'nın iki gündür var değil mi mesela? Yok, üç tane. İslam devletlerine, Müslümanların yaşadığı devletlere bakıyorsun şöyle, devletlerin emrinde hareket etmiyorsa şey o devlet, o devlet efendim anarşist bir devlet olarak e, mesela Sudan veya İran gibi There is a strategy developed by the European countries and America, he said. They, are, they, are, they have sympathy with the Muslim countries as far as they are under their control. If they get out of their control, they declare those countries as a fundamentalist, uh, uh, as it was in Algeria and Iran. Sudan, Sudan as well. bazı İslam ülkelerinde yöneticiler Öksürük Balkan böyle çıkardılar. Ayrılık şey yok. On the other hand, there is a gap between public and the ruling class in the Muslim countries. Ayrıca Müslümanların ezilen azınlıklar olarak bulunduğu gayrimüslim ülkeler var. Yani, Uh, furthermore, there is also the public tortured by the, the ruling class in the Muslim countries. Yeah, in addition, in the, in the non-believer countries, there are also Muslims who are under torture. Ah. Okay. bazı demokratik Avrupa ülkelerinde olduğu gibi Tabii alerjisi olan insanlar da sinüzit çok Müslümanların yaşadığı ve sinüzitlerin çiğit hastalığı o zaman da ağır yok. Sahip olduğu haklara, özgürlüklere sahip olan yerler var. Besides, uh, besides that, that country who tortures the Muslims, that also the, the countries such as uh, the England, who provide Muslims with the so-called freedom in their country. So the Muslims can... Tabii ilaçlardan biraz tedavi olur da tekrarlayabiliyoruz. Alerjiniz olduğu için tekrarlıyor. Maalesef yani devlet kurduğu bile İslam'ın tam manası. Ne zamandan beri öyle? Halkı da Tamam. Tam manası. Şimdi İslam'ın savunmayı. Evet, evet. Almanya'da var. Şimdi şöyle oluyor, dinlendirmek yapan hallercilik bölümlerinde aşı tedavileri. Altı ay bir anlaşma oluyor sonuçta. Aşılar hazırlıyorlar ne şey, halleriniz var. Öyle tedavisi var. Bu da tamamen geçmiyor da biz de sektörümüzden getiriyoruz, yani azaltıyoruz. Böyle bir şey olabilir tekrar söylesene. Yani hem hükümeti, hem halkı ile Onlar şey oluyor, kökten önlemiyorlar da yardımcı ederler. Esas kökten önlemek için şey gerek, galerisini ortadan kaldırmak gerekiyor. Artık istemem bir daha bir devlet mi? Yani it's also saying that there is no ideal Islamic Salık kalkmayın. Bu contribute Orada size değişik testler yapıyorlar. Ondan sonra hazırlıyorlar. Ne görevlisi? Aşağı hazırlıyorlar. Altı ay onun gibi bir yani kolundan böyle aşıları veriyoruz. Hazırlayıp veriyorlar size. Yastık hastaneye veriyorlar. Böyle tedavi oluyor hilafete sahip olan bir Osmanlı Devleti vardı ve dünyanın her yerindeki Müslümanlara sahip tutup yardım etmeye çalışıyordu. Efendim, o çöktü, birinci cihan harbiyle ve bir takım İslam ülkeleri büyük sıkıntıların içine girdiler. After the, the, First World War, the Khalif in the Ottoman Empire was class, was uh, destroyed. Before, Khalif and the Ottoman Empire had it e, hepsi, hepsi authority, hepsi capacity of the controlling all the sunnah all over the world. O sözü, ben tamam mesela bir takım Ben size böyle yine yazayım. Daha etkili olur. Aslında kronik olduğu için kitap yazarım. Halise, the sunnah all over the world. Ne yazarım? Hatta yazarım beraber to dealing with their problems. 5 Following the years in the, in the 20th century, the Muslims started, uh, started being aware of their position and we amounted uh, to, to uh, İki kızım. Sen artık Noel'den yandolu. Bir tane Din kızıyla tepedavisi var. Bu sabah akşamları arada sonrası altı yedi saat farklı. Başında artık İslam bütün kuvvetini kaybetti. Dünya üzerinden birimizde onun gibi eseri kalmadı diye düşünen insanlar başlamıştı. E, zuhur etmeye başlamıştı. Ama görüldü ki İslam e, yok olmamıştı ve e, mevcuttur ve bir At the end of the 19th century and the, in the first quarter of the 20th century, some people thought that Islam was almost uh, the, the collapsed and almost destroyed. From now on, it cannot be, uh, come out, it cannot stand up. But now the development all over the world shows that Islam has the capacity of reviving, uh, reviving again. bu Müslüman olabileceği veya Müslümanlığını derecesini gere gere e, söyleyebileceği çok zor olan yıllar geçti ve e, onun yerine İslam dünya üzerinde kapitalizmle, komünizmle ve diğer geçeli sistemlerin karşısında en kuvvetli sistem olarak kendisini savunmaya başladı ve kabul edilmeye başladı. Yes, before the perfect karşı one who can declare himself as a Muslim society. Bir de haklar için. But now, elhamdülillah, all over the world there are many people who claim that they are Muslim hopefully. Ve İslam'ın savunması yapıldı ve İslam'ı karşılıklı, karşılıklı, daha güçlü olduğu herkesi, kitaplar, kitaplar, kitaplar, Yeah, şey, dikkat İslam intellectually on the, in an academic sense. Tekrar gelebilirsiniz, değerlendireceğiz. Ne kadar iyi, ne kadar iyi. ne da anlamda değil mi? To know what they, they prove that Islam is a system in itself. Böylece Allah-u Teala Hazretleri bir vaadi var Kur'an-ı Kerim'de yani Allah'ın doğrudur söndürmeye çalışıyorlar ama Allah yolunu tamamlayacaktır, söndürmeyecektir. Yürüdüğüne yürüdüğü diye bu, nur Allah diye Fatih'in, Allah'ın müslüğü nur diye öğretiyor. Kâfir'in müslüğü bu kısmıyla Şimdi Kur'an Allah Şimdi Kur'an Allah Celle Celaluhu promised us that although many people try to try to destroy Islam, we would, we would protect Islam until the doomsday. İslam'ın yani Allah'ın vaadi yerine geldi. Yani Allah'ın vaadi hak olduğunu herkes gördü. Yani İslam yok olmuyor ve hepsinden daha kuvvetli olarak yani bütün beşeri Türklerden üstünde yaşamaya devam ediyor. People all over the world saw that Islam is not, uh, is not being destroyed uh, the, uh, Instead, and uh, on the other hand, Islam is getting, uh, getting stand up. Birçok e, İslam dini edebiyatı, İslam edebiyatı, nitelik ülkelerde, efendim, Türkiye'de, efendim, Mısır'da, Pakistan'da, Hindistan'da, Türkiye'de, dünyanın birçok ülkelerinde, efendim, büyük liderler yetişti ve İslam liderlerleri sağladı. In the world and in the countries such as Egypt and other other Muslim countries, there are uh, there are many schools and the, the people who study academic, uh, academically and they have grown up. Ve e, işin en güzel tarafı İslam gençler tarafından, üniversiteler tarafından, münevverler tarafından, alimler tarafından benimsenmeye başlandı, başladı ve bir takım insanlar Müslüman olmaya It is interesting that Islam towards the end of the 5th century Professor to be accepted by especially the younger church and the school as a, as a system. Ee, Başkanı örten kurumlar bizim şeylerde, ülkemizde mesela e, yani mücadele vererek böyle İslamiyetini yaşayarak yüksek taklidi yapan insanlar böyle fedakarca çalışan gençler e, yetişti. There was grown youngsters and especially the girls who who struggled to get the right of procedure in our country, and uh, they started uh, the, the, they started growing in numbers. Avrupa ve Amerika'da İslami organizasyonlar kuruldu. In Europe and in, America, uh, e, Islamic institutions have been established federasyonlar kuruldu. And federations they have been established ve büyük siyas, e, e, kuvvetiyle siyas yapılıyor. Dünyanın her yerinde bunlar da çevriliyor. Müslümanlar bunlardan istifade ediyor. So all those institutions <clears throat> try to, try to publish many publications in different languages, distributing them e, all over the world. Ve Müslümanlar bu Amerika ve Avrupa ülkelerinde bile seçimlere değişik indir yüce eriştiler. Ya because of that, so those studies and the publications, the versions in Europe and in America are the, have, the, they have, have the power to influence the social structure and the political institutions uh, in those countries. İsveç gibi, Almanya gibi bazı ülkelerde belediye başkanlıkları kazanan Müslümanlar var, milletvekili olan Müslümanlar var. There are, there are uh, mayors and representatives elected uh, by the people in Sweden, in, in Germany, uh, and, and other countries. The Müslümanların nüfusu milyonları geçti. Almanya'da, İngiltere'de, efendim, Amerika'da, Kıbrıs'ta. So the population of the Muslim has exceeded the, the millions in those countries. Bütün bunlar 20. yüzyılın muhasebesinin incelenmesinin sonucudur. Yani sefaretten hürriyete, efendim, İslam'ın horlanmasından sevinmesine, efendim, hayat hükmetisinden hayatın içine gelmesinden baş var. development us that Islam in the 20th century the revival from secondary position to the, the first position. So, uh, from slavery to the freedom, uh, from komplekle sormuş. Buradan hepsi bizim için Allah'a hamd edecek, şükür edecek, güzel gelişmeler 20. 20. yüzyıl hakkındaki e, önemli şeylerimiz, görüşlerimiz. All those Europeans are reasons for us to thank Allah. Tabii e, bunun karşısında İslam için e, mücadele eden, İslam'ı efendim, yok etmeye çalışan bir takım hareketler de var. Fakat bu hareketler İslam'ın gücünü bir bakıma ispat ediyor. Yani insan güçlü ki onun karşısında bu kadar büyük e, efendim, e, reaksiyonlar hareketler oluyor. Aslında the development in Islamic countries and the Islamic studies and Islamic, the Islamic religion in the, in the 20th century for the show a great success. But also there are also other sources, other uh, enemies, uh, enemies of the Islam, which is trying to destroy Islam from the world. It shows us that Islam particularly the strong uh, Christian, a strong religion in the world. İspanların olmakla tabii bir kültür dinler var herhalde. Ve e, Müslümanların uyanmasından korkan e, bazı sözümcüler var. It is vital that because uh, the merge the, our enemies, enemies of the Islam is afraid and uh, the, the, without there are rivals among the, the religious sects all over the world. But they feel that if the uh, Muslims become aware of the, their situation, it would be dangerous for them. Fakat bu tutulmalara rağmen İslamiyet e, gelişmeye devam ediyor. Ben de söyleyeyim. Roma'nın e, Belediye Başkanı veya İtalya'nın Roma'da bir cami kuramaz, Mekke'de bir kilise dediği halde birkaç e, hafta önce Roma'da efendim, e, bir camiyi Müslümanlar inşa ettiler. Uh, you said that there are negative and positive signs, sonic parallel. For the reason, an example from the mayor of the Roma. The, the mayor of the Roma said that in, uh, e, Before building a church in the Mecca, he will not allow anyone to build a mosque in the Romans. But before they built the church in Mecca, Alhamdulillah, all two weeks ago, a new mosque has been opened in Rome. Rome. Rome. Rome. Rome. şeyde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de İstanbul'un fethedileceğine dair ilkesi olduğu gibi Roma'nın da fethedileceğine dair bir ilkesi var. Bu onun bir adımı olmalı. Prophet sallallahu aleyhi ve sellem has heralded us that one day the Constantinople what we call Istanbul, that is going to be conquered. But he is also gives time and hints that, inshallah, one day in the future, and the Rome will be conquered. Peygamber Efendimiz romanında çok edildiklerini söyledi. Ama ilahe Also Prophet sallallahu aleyhi ve sellem this said that Rome will be conquered. But it is not going to be by weapon, by force, it's going to be by la ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Şimdi e, dünyanın e, teknolojik ilerlemesi var ve e, ekonomik bir takım gruplaşmalar var dünyada. Onlara da bakmak söyleyelim. You think that there are technological developments in the world because the some the institutional and the uh, e, or institutional bodies in the world. The bir takım ekonomik gruplaşmalar var dünyada. Some economical um, the group devlet, devletler birleşikliği ediliyor, ekonomik gruplar teşkil Mesela Avrupa'da AAP, Avrupa Topluluğu gibi, ondan sonra Amerika'da NAFTA gibi, Kuzey Amerika gibi ve Pasifik'te, Pasifik'te. Yeah, we think that because of those technological developments, Some countries are coming together and they are establishing new institutions such as the European uh, the economic and the, in America and NAFTA. Yani Pakistan'da gruplaşıyorlar, devletler bir araya geliyor, büyük getiriliyor. pazar teşkil Amerika'da, Kanada, Amerika, Meksika birleşiyor, bir pazar getiriliyor. ediyor. Avrupa'da efendim ülkeler birleşiyor, yani küçük ülkeler birleşerek büyük gruplar haline geliyor. Avrupa haline geliyor. eden e, efendim, gruplar The countries which are small, they're coming together and they're working and united to support the, their bodies in a certain area, like in Europe, like in Pacific, like the, uh, the Canada and America. Yeah. Uh, durum bu. Yani 20. yüzyıla baktığımız zaman, geriye doğru mazinin değerlendirmesine baktığımız zaman iyi taraflarıyla, kötü taraflarıyla 20. yüzyılın durumu bu. Şimdi bunun, bunun karşısında ne yapmalıyız diye onları kısaca açıklamak istiyorum. When you look at the, when you look at that and evaluate what these centuries on the term uh, needed Now, what we could do for the future. Bu e, gruplaşmaların gruplaşmalara dikkat etmezsek olmaz. Yani dünyadaki büyük gruplaşmaları nazar dikkate almamız gerekiyor. If you do not pay attention those groups which, are, which have been founded by the countries who that come together for the that for the common purpose it would, it would be useless for us. Hem onları hedef alan çalışmalar yapmalıyız hem de biz kendini e, Müslümanlar olarak e, kendimizi geliştirmeye çalışmalıyız. On the one hand, we help to improve ourselves and our, our uh, institutions. On the other hand, we have to pay attention to those institutions. yapacağımız e, kendimizin İslam'ı doğru olarak öğrenmesi, efendim anlaması ve efendim yaşaması. Yani kendimizin iyi Müslüman olması. Yet, the first cardinal thing is to learn through Islam and uh, apply the true Islam to our life. And he, uh, on the other hand, he have to educate ourselves in a good way. Çünkü Şeyh Sabi'nin bir güzel e, felsefesi var, e, bir şiiri var. E, diyor ki, sen şiirini ve ahenide tüm konuşuyorsun. Yani kötü bir cennete iyi kılıç. Bir insan nasıl yapabilir? Kötü bir cennete iyi kılıç yapamaz. Malzeme iyi olmalı ki Müslümanların şansları iyi olmalı İslam toplumu kaybediyor. olmalı. For me it seems refrain from a poet called Sadi and uh, in, in that poem, in, in those lines, the Sadi, the poet says that you cannot make uh, the good things from the bad iron. If you have good iron, you can produce good material. Biz benim Müslüman olduğumuz zaman başka insanlara da Müslümanın Müslümanın güzel bir örneğini göstermiş olacak. Böylece insanların İslam'a gelmesinde güzel bir e, ortam hazırlamış olacak. If, if you are good Muslims, you are going to epitomize that, and the, uh, we are good Muslims, and the other people is going to is going to be example of us. So if you are if you have become good examples towards them, It will be easier for others to accept Islam. Şimdi bizim asıl vazifemiz e, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in asıl vazifesi ve sahabin kiramın da ondan öğrenerek yaptığı Rıdvanullah Efendimiz'in asıl hizmet İslam'ı başkalarına anlatmak. Yani hayatlarındaki en iyi çalışmaları bu, bu çalışmayı bizim bütün kuvvetiyle yeniden canlandırmamız lazım. Bunu durdurduğumuz için İslam alemimizde bile. Like Prophet sallallahu aleyhi ve sellem and his companion who showed a great strength to propagate Islam all over the world, we have to follow the same example to carry out the message to the hour. This should be our basic aim. Ee, bunun büyük ısrarla açıklanmasını e, e, istiyorum. E, Pakistan'dan bir grup Müslüman Amerika'ya gidiyorlar. Washington Camii'de konuşmalar yapıyorlar ve bir Amerikalı e, mühendisin Müslüman olmasını e, temin ediyorlar. O Amerikalı Müslüman onlara e, şey diyor ki Allah sizden razı olsun Amerika'ya geldiniz, efendim e, bizi e, İslam'la tanıştırdınız, e, küfürden kurtardınız, şirkten kurtardınız, ahiret hayatımızı efendim, e, bize sağladı. Şimdi de yetişmiş bir elemanı bir anda kazandınız. Yani ben mühendisim, şimdi kalbimle Müslüman olduktan sonra bütün müstesevahımla İslam'a hizmedim. Here he comes a story about an engineer who became Muslim. And he said that a group of people from Pakistan goes to uh, Washington and uh, gives a talk in the central world. While they were giving talk, uh, tested by engineer, you see, the, here's the, the from the world. And he goes inside and he becomes Muslim. And he says that you think an educated and well qualified person uh, no, I'm, uh, I'm a Muslim and you gave a qualified person as an, as an engineer. Siz bu İslam'ı e, anlatma çalışmasına devam edin. Bakın bir küçük şeyle, e, sözle bir insanı hem ahiretini kurtarıyorsunuz, Müslüman ediyorsunuz ama siz de bir küçük sözle bir eleman kazanıyorsunuz. Bu çalışmayı çok yaptınız ama birçok insanı kolayca kazanacaksınız. İslam kuvvetlenecek. Saying, saying who has become Muslim, says to the people who is giving speech there, saying that, please go on propagating Islam like this. The small things contributed to the to people, you see, in two, in two ways. On the one hand, small things uh, cause someone to become Muslim. And uh, And on the other hand, this motive also causes one and uh, uh also causes you to be a qualified person. Benim uh, e, incelemelerime göre, şahsi kararıma, kanaatime göre incelemelerim sonunda Osmanlı İmparatorluğu'nun çökmesinin sebebi özgür çalışmasını zayıflatması. He says, according to investigation, according to my view, the reason why Ottoman Empire collapsed is because that they ignored the the the tablet, tablet, the, the message of the, the Islam to others. İlk başta Anadolu'ya ve Balkanlara sırf İslam'ı tebliğ için gittiler, çalıştılar ve çok büyük başarılar elde ettiler. Sonra bu çalışmaları yavaşlatınca başarıları geriledi insanların Müslüman olmaması, düşman olması devam At the beginning of the foundation of the Ottoman Empire, their basic aim was to propagate the message, the message of Islam to the others. That is why they, they, they went to the Balkans, to the Europe, and to the Central Asia and the Africa. But, no, uh, uh, but Başka bir kasetten devam. Dinimizi tam iyi bilmek ve uygulamaktan geçiyor. Onun için Peygamber Efendimiz'in ashabı için hadis ne kadar önemli idiyse bizim için de o kadar önemlidir geçtiğimiz asırlardaki müminler için hadis-i şerifler ne kadar önemliyse bu asırın, bundan tabii ki asırların insanın içinde o kadar önemlidir. Şimdi İslam ale, alemi bu 20. yüzyılın sonuna geldik. Dün akşam da bir konuşma istemişlerdi benden. Efendim, özetleyelim kısaca. 20. yüzyılın başında e, İslam aleminin durumu çok fena idi. Efendim. Ondan sonra e, esaretten ve sömürülmekten kurtulma devresi başladı kendi devletlerini kurmaya başladılar İslam ülkeleri. Başkalarının istilasından kurtuldular, hürriyetlerini elde ettiler. Fakat e, içeriden mücadele devam etti. E, emperyalistlerle işbirliği yapan yöneticiler var. Ama onların karşısında halk uyanmaya başladı. Yani İslam'ı bilen, öğrenen insanlar çoğaldı ve İslam'ı yaşamak istiyor milletler. İşte <clears throat> e, bu manzarada e, gayrimüslimler de e, evvelce aşikare e, sürdürdükleri sömürüleri İslam ülkeleri üzerinde. Çünkü İslam alemi dünyanın ve sanayinin ihtiyacı olan en önemli malzemeleri ihtiva ediyor. Yani İslam alemi ham madde kaynakları bakımından çok önemli. Efendim, gelişmiş ülkeler İslam alemi olmadan efendim İslam aleminden istifade etmeden, İslam ülkelerinden istifade etmeden hayatlarını sürdüremezler. O bakımdan e, sömürülerinin devam ettirilmesi lazım. Bazı ülkeler üzerinde de istila emelleri var. Efendim, e, bazılarını e, bazı halkları katliam etmek istiyorlar. E, mesela Sırpların sözleri var yani şeyler Müslümanların Balkanlarda hiç yeri yok. Hatta Anadolu'da yeri yok. İran'a kadar. Oraya kadar sürülmesi lazım diye düşünüyorlar ve bu genositi, katliamı o maksatla yapıyorlar. Yani beraber yaşamak, sulh içinde beraber beraber yaşamak laikçe herkesin dini inancına efendim saygı göstererek beraber yaşamak yok. Bunlar öldürülecek. Yani burada Müslüman kalmayacak diye düşün, düşünüyorlar ve uyguluyorlar. Görüyoruz e, bazıları da onların bu işi yapmasına her yönden destek oluyor. Gözümüzün önünde cereyan ediyor bu katliamlar, istilalar. Bir de e, Müslümanları tabi hepsini kesmeye güçleri yetmez çünkü e, bir buçuk milyar Müslüman var. İşçi ve köle ve hizmetçi gibi e, kullanmaları da e, arzuları arasında. Çünkü bazı sütlü işleri kendileri yapmak istemiyorlar. Mesela Almanya'da bilen bizim e, kardeşlerimize, Avustralya'da da öyle, gezdiğim ülkelerde öyle, zavallı kardeşimiz geçim e, sıkıntısıyla o ülkeye gelmiş, Alman'ın veya Avustralyalı'nın girmediği, tehlikesi bildiği için girmediği işlere onları alıyorlar. Mesela efendim kimyevi bakımdan ciğerleri sakatlayan, insanın ölümüne yol açan kısmı alıyor. Veya Efendim yerin altında şu kadar metre derinlikteki madenlerde çalıştırıyor. Alman oraya gitmiyor. Ama bizimkiler gariban parası yok. İşte orada çalışacak, para kazanacak da memleketine götürecek, çoluk çocuğa. Kaç kişiye bakacak? Tamam. E, böyle maden işçisi lazım. Efendim bir takım zor işlerin yapılması için bazı güçlü kuvvetli insanlara ihtiyaç var. Onları o seviyede tutmak istiyorlar. Bir sömürge eğitimi felsefeleri var. Yani e, sömürdükleri ülkelerde o insanlar belli seviyede olsun. Hatta Avrupa'da çifte e, eğitim standardı var. E, Fransa için bir Fransızca söz söylemişlerdi. E, orta şark için veya şark için kafidir diye bir söz. Yani eğer gelen doktora yapan kişi orta şartlıysa tamam bu kadar doktora yaptıralım. Böyle çok iyi yetişmeden doktor olsun gitsin. Ama bir Fransız da o kadar az bilgiyle, az başarıyla o unvanı vermezler. Çünkü kendi elemanlarının iyi yetişmesini isterler. Atasözü olmuş onlar için yani. Ortaçağ için yeterli. Ben Fransızcam olmadığı için söyleyemiyorum bu sözü. Evet, e, tabii e, Müslümanların dinlerinden çıkmasını isteyen ve onların kendi dinlerini kabul etmesini isteyen organizasyonlar da var. Efendim bunun için çalışmalar yapılıyor. Efendim biliyorsunuz e, Filipinler'de, Endonezya'da efendim yani e, Arnavutluk'ta, Arnavutluğun eskiden yüzde yüzü, yüzde doksan dokuzu Müslümandı, şimdi yüzde yetmiş beşe inmiş Müslüman sayısı. Gittikçe de azalıyor. Çünkü aç adam, ben sana maaş vereceğim ama boynuna haç tak, kiliseye kaydol, öyle e, vereyim diye. Yani bu yollarla e, Hristiyanlaştırma çalışmaları var. Müslümanlarla uğraşan uğraştığını da resmi böyle e, gözle görülür olaylarla tespit ettiğimiz e, merkezler var, teşkilatlar var. Ve e, Doğu Batı bloku yerine şimdi şöyle bir İslam ülkelerinin üstünden bir çizgi, yukarıda Rusya var, Avrupa var, Amerika var, efendim, Müslüman olmayan ülkeler var. Onun altında efendim işte şeyden Fas'tan Endonezya'ya kadar İslam ülkeleri sıralanıyor. Onun için Şimdiki mücadele ekseni efendim kuzeyde güney arasındadır. Yani karşımızda Müslümanlar vardır diyorlar. Efendim devlet adamları, başbakanlar, bakanlar, yöneticiler. Ee, Orta Doğu'da efendim petrolleri elde etmek için yapılan çalışmalar var. Zaten e, İsrail'i yerleştirdiler ve o, onun şeyini alanını genişletti, genişletme çalışmaları var. Efendim hudutların içine bizim topraklarımız da giriyor ve GAP arazisi e, giriyor, Adana vesaire giriyor. İşte bütün bunların karşısında tabi Müslümanların e, bu oyunları anlayan insanlar, kaliteli insanlar olması lazım. E, kuvvetli bir imana sahip olmaları lazım. Dinlerine sahip çıkmaları lazım. Yani bugün ben İslam dinine hizmet ediyorum, İslam dininin sahibiyim, dünyanın neresinde olursa olsun onu koruyacağım diyen bir devlet yok. Doğrudan doğruya Osmanlı gibi İslam'ı korumayı efendim, kendisine amaç edilmiş ve bunu ilan eden bir devlet mevcut değil. Osmanlı'yı yıktılar, yerine bir şey ikame olmadı. Müslüman ülkeler var. Müslüman ülkelerin efendim, İslam'a yüzde nispeti 50, 60, 40, 30 efendim, e, faydalı olan idarecileri var. Ama hiçbirisi de doğrudan doğruya efendim İslam'a yüzde yüz hizmetçi olamıyorlar. Müslümanların tabi başka devletlerin birbirleriyle birlikler kurmaları gibi Avrupa topluluğu, Kuzey Amerika efendim, ekonomik topluluğu gibi, Pasifik topluluğu gibi efendim, bir takım topluluklar kurması lazım, kardeş olmaları lazım. Birbirleriyle kenetlenmeleri lazım çünkü sırf dinlerinden ve imanlarından ve tarihlerinden dolayı hiç istemedikleri efendim, bir takım e, suç diyelim, efendim, bir takım şeylerden dolayı suçlanıp efendim e, cezalandırılmak isteniyor. O halde birlik ve beraberlik içinde olmaları lazım. Kenetlenmeleri, birbirlerine yardım etmeleri lazım. Kendi içlerine sokulan fitne ve fesatlar var, ihtilaller var, karışıklıklar var. Bugün e, İslam ülkelerinin hepsinde aşağı yukarı buna benzer oyunlar e, cereyan ediyor ve karışıklıklar, fitne ve fesatlar mevcut. Ayrıca asırların geçmesiyle İslami eğitimin zayıflamasıyla ve tabi yine bir takım entrikalarla Müslümanlar dinlerinden uzaklaşmış, hurafeler, bidatlar yayılmış veyahut İslam ülkelerindeki fırakı dalle yani sapık fırkalar emperyalistler tarafından desteklenmiş ve güçlendirilmiştir. Emperyalist bir İslam ülkesine geldiği zaman orayı sosyolojik bakımdan tahlil eder ve şey olarak efendim e, kendisinin fikrine en yakın olan, kafa yapısı itibariyle kendisine en yakın olan, e, İslam'ın kesin olarak karşısında olan sapık fırkaları destekler. Dünyanın her yerinde öyledir. Mesela İran'a gittiği zaman oranın ateşperestlerini, mecusilerini desteklemiştir. Efendim, e, onları güçlendirmeye çalışmıştır ve İranlılara sizin tarihiniz çok eskidir, siz e, asıl kökeniniz Sasanilerdir filan diyerek e, tarihlerinin e, şeyini e, İslam'dan önce kaydırmıştır. Hatta Şah ben 2000. yılımı kutluyorum diye efendim büyük törenler yapmıştır devrilmeden önce. Bizim Türkiye'de tabii sizin de kökeniniz eskidir, Hititliler, Etililerdir, efendim bilmem e, diye efendim insanlar önceki devrelere efendim akıllar kaydırılmıştır. Urartular öne çıkar, çıkartılmıştır. Efendim Süryaniler, efendim bilmem Yezidiler vesaireler üzerinde doktora tezleri yaptırtılıp onlar efendim kuvvetlendirilmiştir, e, öne geçirilmiştir. Azınlık olan Ermeniler, efendim Yunanlılar, e, Yahudiler desteklenmiş, ekonomik yönden güçlendirilmiş, kritik noktalara getirilmiştir. Mısır da öyledir. Mısır bir İslam devleti gibi görülür. Fakat işte e, Butros Belli'nin e, e, şey, e, dinin yapısını e, görüyorsunuz. Mısırlı bir devlet adamı olarak Birleşmiş Milletler'in başına gönderilmiş bir şahıs. Yani Mısır'da da buna benzer durum vardır. Irak'ta da vardır. Suriye'de de vardır. Yani Suriye'ye bir İslam ülkesi demek çok zordur. Süryaniler ve Ermeniler hakimdir büyük ölçüde. Bütün İslam ülkelerinde buna benzer meseleler olduğu için bizim de e, e, bunların karşısında aklımızı başımıza toplamamız gerekiyor Allah'ın yani mümin kulları olarak. E, ayrıca bütün dünyaya Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin misyonunu götürmemiz gerekiyor. Aşk ve şevkle, sabır ve sevgi yoluyla İslam'ı tebliğ etmemiz lazım. Çünkü İslam tebliğ edildiği zaman kazanılacak insanlar var. Bir e, milleti toplar, efendim, bir kalemde karalayıp çıkartmak doğru değil. Amerika İslam düşmanı. Hayır, böyle bir şey yok. Yani Amerika'nın içine gireceksin, çalışacaksın, belki pek çok kimse Müslüman olacak. Ve oluyor zaten Amerika'da sanıyorum şu anda 7 milyon kadar olmuş e, Müslüman sayısı. Bunların hepsi zenci değil yani doğrudan doğruya yani siyahi değil. Efendim e, Amerikalılardan da Müslüman olan var. Fransa'da e, 4 milyon kadar Müslüman var. Bir kısmı Kuzey Afrika'dan gelmiş filan. Ama Fransızlardan da Müslüman olan var. Ben Strasbourg'a gittiğim zaman dediler ki burada Fransız bir karı koca doktor var. Fransız kökenli, kendileri Fransız. Sizinle tanıştırmayı isterdik. E niye tanıştırmıyorsunuz? Şu anda dediler Afganistan'da. Cihad ediyorlar dediler yani doktorlar yıllık izinlerini alır almaz Strasbourg'dan karı koca efendim Afganistan'a gidiyorlar. Biz de bilmiyorum doktor kardeşlerimizden böyle yapan kaç kişi oldu yani Türkiye'de. Ama onlar öyle yapıyorlarmış ve ilaç dağıtan hayır müesseselerine gidip diyorlarmış ki sizin yönetmeliğinizde efendim işte bedava ilaç böyle mazlum insanlara bedava ilaç yardımı e, kaydı var. Biz Afganistan'a gidiyoruz verin bakalım ilaçları diyorlarmış. İlaçları toplayıp yüklenip Afganistan'a götürüp orada hastanelerle çalışıp yaralılara bakıp ilaçları şey yapıp geliyorlar. Fransız yani kökeni, aslı, nesli yüzde yüz Fransız. Ben şeyde hatırlıyorum. Ankara'da bizim e, ev sohbetinde ihvanımızla yaptığımız bir sohbete böyle boylu postlu um, e, şeyli, üniformalı bir Amerikan askeri geldi yani rütbesini bilemiyorum onların giyimlerinden ama Amerikan askeri selamun aleyküm dedi, aleyküm selam dedik, efendim how dedik bildiğimiz kadar, efendim welcome dedik, sorduk, ee, Müslüman. Adam Müslüman mı, baban Müslüman mı, deden Müslüman mı, ninen Müslüman mı? Sorguyu böyle genişletince dedi ki, güldüm, yok dedi. Benim soyumdan benim Müslüman olmama yol açacak bir bağlantısı yok. Kökenim hep Hristiyan. E peki nasıl Müslüman oldum? Kur'an-ı Kerim okudum, Müslüman oldum. Kur'an-ı Kerim'in hak din olduğu, e, Allah kelamı olduğuna kani oldum, Müslüman oldum dedi. Yani bizim e, Resulullah Efendimiz'in tebliğ metodunu devam ettirmemiz lazım. Nasıl Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hali hayatında Bizans İmparatoru Heraklius'e mektup ve elçi göndermişse, Sasani İmparatoruna elçi göndermişse, Mısır hükümdarı Mukavkis'e name yazmışsa, Bahreyn emirine mektup göndermişse, Habeş İmparatoru Müslüman olmuşsa Necaşi ve vefat ettiği zaman Efendimiz gıyabında gıyab namazı kılmışsa, yani Resulullah Efendimiz hali hayatındaki bütün efendim, dünyaya elinin e, e, eriştiği her yere efendim, e, elçi gönderip, mektup gönderip onları İslam'a davet etmişse biz de dünyanın her yerini İslam'a tanıştırmak zorundayız. İslam için hizmet etmek zorundayız. Efendim, bu bizim vazifemiz. Tabii bunu sabır ve sevgi diye kelimelerini bilerek kullandım. Aşk ve şevk sözlerini bilerek kullandım. E, şey de Kur'an-ı Kerim'de Üd'u ilâ sebile rabbike bil hikmeti vel mevizatil hasene denilir. Yani hakimane bir üslupla, hikmetle, akıllı, mantıklı, doğru efendim, sözler söyleyerek, e, şöyle yerli yerinde konuşarak ve güzel güzel e, öğütler vererek İslam'ı tanıtma vazifesi vardır. Bunu yapmamız lazım. E, ve Müslümanların ümmeti Muhammed'in genel saadet ve selameti için, ferah ve felahı için her birinin üzerine düşen görevi yapması, canla başla çalışması lazımdır. Bütün bunlar da ancak sünnet-i seniyeyi, nebeviyeye sımsıkı sarılmakla olacak şeyler. Yani sünnet-i seniyeye sarılmayan bir insanın İslam'a faydalı olması mümkün değildir. Burası işte Mevdudi merhumun e, şeyinin, cemaatinin bir yeridir. O da öyle söylüyor. Yani Müslümanlar iyi yetişmemiş Müslümanlardan kafirler kadar zarar görmüştür. Yani kafirlerden gördüğü zarar kadar belki daha fazla zarar görmüştür. İyi yetişmemiş Müslüman çok zararlı olur. Yarım doktor candan ettiği gibi efendim e, e, zararlı oluyor. Onun için Müslümanların İslam'ı sünnet-i seniyye kaynağından, ana kaynağından öğrenerek İslam için çalışmaları lazımdır. Son bir misalle kapatmak istiyorum konuşmamı. O vakitte dakikası dakikasına geldi. Bizim İstanbul'da bir Ermeni Barkham usta vardı. Ermeni kökenli efendim ama Müslüman olmuştu. Zahit ismini almıştı. Zahit Barkham. Ona her gün papaz gelirmiş. Kendisi söylüyor. Benim dükkanıma her gün geliyorlar. Niye değiştirdin dinini? Gel bizim eski e, dinimize diye e, bana nasihat ediyorlar. Ve bana kötü örnekler veriyorlar. Bak falanca hacı, bak filanca tüccar, filanca Müslüman şöyle yaptı, böyle yaptı diye kötü misaller veriyorlar. Ben onlara diyorum ki siz şehrin içindeki kanallardaki suları gösterip bu sular pis diyorsunuz. Siz o suların çıktığı dağdaki menbaına gelirseniz, asıl menbaına gelirseniz o suyun ne kadar temiz olduğunu göreceksiniz diyorum diyordu. İşte o asıl menba hadisi şeriftir. Allah Teala Hazretleri bizi sünnet seniye aşina eylesin, Peygamber Efendimiz'in yolundan ayırmasın. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Teşekkür ederim. Keşke zamanımız daha uzun olsaydı, biraz daha uzun olarak daha ancak bir günlük temel olduğu için herhalde e, zamanlama iyi yapmak lazım. Hocamızın anlattığı şeylerde gerçekten çok manalı noktalar var. Ben bir tanesini sadece zaman kısa olduğu için hatırlatayım size. Hadis kültürü sünnet, hocamın ifadesine göre Müslümanlar arasında kültürel bir birlik olur. Yani Müslümanlar farklı kavimlerden gelmelerine rağmen hadis ve sünnet silahıyla birleşerek ümmeti meydana getirmiştir. E, binlerce yıldır da bu devam edecek. Ancak e, maalesef Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılmasından sonra bir, bir anlamda bozulmuş ve şimdi 20'den fazla belki ulus devlet dediğimiz devletler var ve yine maalesef Müslümanlar e, her zaman belki daha çok birle Kutlu mektubu yine Güneş etrafında, Hadis etrafında birleşmekle olacak. Hocam birkaç tane soru geldi. Ben bunlardan bir tanesini sorumlular Evet, e, e, klasik bir e, konu e, kardeşimizin sordu. Resulullah'ın söz ve fiillerinin hepsini sünnet olarak algılayamayız diyenler var. Ee, bazı fiiller o dönemin adet ve gelenekleridir. Mesela elle yemek yemek, cübbe giymek, e, sarık e, sarmak, Arap toplumunda olan Resulullah kitaplarında mevcut olan bütün ve söz, söz, söz ve fiillerini sünnet olarak algılayabilir miyiz? Evet, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin e, yaptığı işlerin e, gruplandırması vardır. Efendim, sünnetin biliyorsunuz sünnetin müekkede ve sünnetin gayrimüekkede diye ibadetler konusunda bile bir tasnifi vardır, süneni hüda vardır, süneni zevait vardır. Ayrıca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yaptığı şeylerin bir kısmı o devrin burada belirtildiği gibi şartlarına, bölgesine, iklimine efendim, ait özelliklerdir. Onların tabi e, gelişmiş şekillerine uymak Müslüman için gereklidir. Bu e, yapılan işlerin hikmetlerini ve e, ana kaynaklarının, sebeplerini düşünmekle kolaylıkla bulunabilir. Mesela Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki Hallimu evladekümüz sibahate ve rimayete e, Erkek çocuklarınıza yüzmeyi ve ok atmayı öğretiniz. E, bugün şimdi ok atma e, devri geçmiştir. Yani ok atma ancak efendim e, e, çeşitli spor dallarından bir spor olarak kalmıştır, bir eğlence olarak kalmıştır ama tabi buradan anlaşılan nedir? Çocuğun hayata hazırlanmasıdır. E, Arabistan böyle yüzmenin çok geçerli olduğu bir yer bile değilken Efendimiz böyle buyurmuştur. Yani e, atma gelişmiştir, ok atmak, efendim tabanca atmak noktasına gelmiştir. Tabanca atmak daha ileri şeye gelmiştir, füzelere kadar gelmiştir. Binaenaleyh yani atmak meselesi deyince bugün Müslümanların herhalde bir e, kıtalar arası balistik füze atmayı e, tabii dahi düşünmesi lazım gelir. Mesele e, çağa göre efendim geliştirilmelidir. Altı hadis kitabındaki her hadis sahih midir? Hayır. E, altı hadis kitabının içindeki hadisi şeriflerin sıhhat derecesi hakkındaki hükümler her hadisin sonunda alimlerce bildirilmiştir. Efendim kimisi sahih der, kimisi hasen der, kimisi hakkında efendim e, daha başka ifadeler bulunabilir. Efendim ama genellikle bu altı hadis kitabı son derece kıymetli e, alimler tarafından yazılmış ve çok efendim güvenilir hadisi şerifleri toplayan efendim eserlerdir. Tabi hadisi şeriflerin e, zayıf olması bile e, hadis olmaması demek değildir. Hadis olmamasının sebepleri vardır. Zayıf hadis olabilir ama yine de hadis olabilir. Onları alimleri, e, erbabı bilirler. Fakat bu altı kitap gerçekten e, hadis koleksiyonları içinde önde gelen çok kıymetli altı eserdir. Ee, Batı müsteşrikleri tarafından ortaya atılan ve Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi hocalarından bazılarınca da savunulan sünnetin tarihselliği dolayısıyla günümüz için delil olamayacağı gibi görüşleri e, ne dersiniz ileri Tabi Batılılar bir şeyi ortaya atmışsa zaten ona işaret ettim. Sizi de hani dedim aşı yapmak için bunları söylüyorum dedim. Batılılar her zaman ilim alanın, alanında bile bilimsel değillerdir. Ee, ben bir üniversite hocası olarak misalleri de vererek bunu e, size söyleyebilirim. Batılılar ilmi dahi kullanırlar. İlim dahi onlar için e, bir amaç için e, yani sırf bilimsel olsun diye çalışmazlar. Bir amaç için kullanılır. O amacı da elde etmeye efendim sonunda ulaşırlar. Onların o bu rivayetleri niçin uydurduklarını söyledim. Yani sünnet-i seniyenin bir çelik duvar olması dolayısıyla ümmeti Muhammed'i kıpırdatamadıkları için, yıkamadıkları için böyle çalışma yapıyorlar. Bazı hocalarının da efendim onların fikirlerine katılması o da efendim çok görülen bir şeydir. Çünkü e, İslam ülkelerinde Batılıların sözcüğünü, sözlüğünü, sözcülüğünü bilerek veya bilmeyerek